Эзэн та нарт хамт байх бол тугай. Матэй мэдсний дагуу цэм бидний ариун талаас мөн шүнжлээ. Honorable Catherine Dobbs Philip Dobbs хамтаа илтгэл таяр яаж давслах бүр гохвэ. Энийн хатагшаа хаягдаж хүмүүсийн хөлдоор гიშгээгдэхээс өөр юунд ч хэрэг болохгүй. Та нар бол дэлхийн гэрэл мөн уулан дээрх хот нуугдагц үлж чадна. Хүмүүс дэлгүү асаагаад савны доор тавьдаггүй харин тэнцлүүний сүрийн дээр тавьдаг. Тэр нь гэрт байгаа бүтэд гэрлээ тусагдаг билээ. Хүмүүс та нарын сайн үйлсийг хараад Тэнгэрт их эцгийг тань агтшуулахын тулд та нарын гэрээ тэдний өмнө тийхүү гэрэлтэй. Эзний үг Христний цаашаа магтаал тавь байх болтугай. Сайн байна уу? Сайхан үржиж байна уу? Хавар үрж байгаа юм уу? Мэдхгүй те. Аа. За өнөөдөр тэр мэдхгүй та нарын яг чихэнд орсон өсгөн юу байсан бэлээ гэж би сонирхож байна. Аа чихэнд орсон ямар нэг үг байгаа мó сонс сонссон ямар нэг үг за орохор шүү а гэж сонссон үг байгаа юм. Тавс байсан тий? Гэрэр байсан. Өөр юу байсан бол санахгүй юу? За Монголд тал за за нөгөө тэр хөвсгөл талтай байгаа. Харин тэнгис байдаггүй. Тийм ээ? Тавс хаанаас болдгоо вэ? Манайхаа. А? Манай монгол хүмүүс нь тавс хаанаас урддаг вэ? А? Каттас худаалдаж аваад. А? Хаанаас урддаг мэдэх юм уу? А? Лун? Нуур аа за нуур тий. А тавсны нуур байдаг юм уу? Оо за тэгээ яаж урддаг вэ? Хөвдд байгаа нэг нуурноос нөгөө тий урддаг гэж би сонссон мөн үү? хөвдөгөө өвс хөвд биш өвс ер нь тэр даллаа даллаа тэнгис тэнгис даллаа байдаг өөрсдөн тийм манай харин нөөрийн нөгөө тэр тавс бас тэр ер uh, нь газарын тавс ингээд а далайн далайнд тэнгисийг ихээр өөрөө тэр өсөнд гэх юм уу тэнгис тэр өсөнд тий тавс байга харин манай нөөрийн тавс гэдэг нь угаасаа газар дээр байгаагийн ингээд гардаг юм байхгүй юу? <laughs> Тий. Тэгээд ерөнхийдөө Израильчуудч бас Таллай тэнгис тий ойрхон байхгүй учраас а дээр үед одоо ингээд амархан одоогийн нөхцлөөр гадтаас худалдаж авах боломж байгаа да. Харин ер нь газраас чулуу молоо олоод үүнийгээ буужлагдаг тий Тэгээд энэ чулуун дотор байсан давхнуудыг яг харна штэ тий Тэгээд тэнд байгаа уснуудыг хадаад тэгээ үлдсэн тэр давс чугуулж хэрэгдэг байсан. Израильчууд бас. Тэгээд Тингис талын тай улсууд ч гэсэн чинь тэгээд талын тэр усыг хаагаад тэр хадаагаад үлдсэн тэр давс үнийг олоод хэрэгдэг байсан байна. Яасан чинь а буучгаад нөгөө тэр Израиль гээд а имерхүү маягаар тавс ойд юм аа. Тэгээд тавс юунд хэрэгдэг вэ? Мөөрийн сүнс ингэ зайлуулахаар хэрэгдэг. Тавс цацлаад. Тас бас тавс тэгж тэр үед хэрэгдэг байсан тий. <laughs> Аа? Ингэ бүүсүнсээ надаас хол гэхээр тавс бас цацалдаг байсан. Тин юм байгаа. За сүүлийн үед нь юунд хэрэгдэг вэ? Митээж хоол нь тий, хоол хийхээр хэрэгдэг. Тэгээд хоол мөөдсөхгүйгээр бас ингээд хэрэгэлдэг. Өөр юунд хэрэгэлдэг билээ? Копи хийхээр давс хийж үзсэн. <laughs> Амар амтгүй шиг хийж үзсэн хандраад. Тэгвэл давс юунд хийгдэг вэ? Өөр юу хэрэг дээр? <coughs> А? Цас. Аа тий тий тий тий тэр бас бас хэрэгж болно. За тэгвэл гэрэл За өнөөдөр гэрэл 5-2 үг харсан байна. Гэрэл нь юунд хэрэглэв? Гэрэл хараа хуй зайлуулахар тий. Тэгээ өөр гал гэхээр хоол хийхэд бас хэрэглэдэг. Юмаа шатахаар бас хэрэглэдэг. Үсээ янзлахаар гал хэрэглэдэг юм. Ха? Үсээ янзлуулахаар гал хэрэглэдэг. эргэлзээ тавиана уу? Нэрэ хэрэгдэг билүү гэж бодож байна уу? За, даус гэсэн чинь гэрэл гэсэн чинь <clears throat> өөрөө яг зориулсан тэр юмд хэрэглэх үстэй. Би сая копинд даус хийгээд иддэг хүн бас байх магадгүй харин амар сүнийн амттай шүү. Би хийж үзсэн гал гэдэг нь яг дотроо тэр өөр зориулсан анх ингээд бүтээгдсэн зориулаар явах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол энэ сүнийн болж байгаа. Тэгээд тавс гэдэг нь амт хуруулаад заяа. Тэгээд хоол мөөдөцгүйгээр ер хамгаалдаг. Гэрэл гэдэг нь тий хараахыг зайлуулж гэр түлдэг юм. Тэнгэр бурхан үг нь яг тоцрой байгаа бидний гал гэрэл тэгээд тавс шиг энэ ертөнцийг юу яагаар мөөлцөхгүйгээр хараахгүй хийшгэ зайлуулахын тулд өөр хичээгээр гэж ярьж байна. Тэгээд тийм учраас тав суулгахын тулд бид нар яадаг вэ? Сая бөөсгөөж аа шатаад ингэж гал гэрэл тавс олдмээр адил иймэрхүү маягаар биднийг боловсруулдаг юм аа. Мөн хүмүүжлдэг. Анх түрүүс яг тэр хэрвээ би тэгж бодсон. Гэгэн хүн болох ямар нэг сургууль байгаа бол ямар амархан билээ гэж төгсвөл яг чи өнөөдрөөс төгсөн учраас гэгэхэн болно шүү гэж ямар нэг үнэн өгвөл амархан баха гэж бодсон. Тэгвэл хүмүүс энэ хүн сайн хүн юм уу муу хүн юм уу гэж бодох шаардлага байхгүй үнэмнийг хараад аа энэ хүн гэгэн хүн байна гэж хүмүүс шууд хүлээн авдаг шүү дээ. Энэ хүн ямар байдлаар амьдрдэг вэ гэдэг хамаагүй зүгээр үнэмнийг хараад аа гэгэн хүн. Тэгээ тийм сургууль хичнээн хичүү байсан чинь төгсвөл тий гэгэн хүн Имэрхүү гэхээр ба амархан харин бидний хувьд тийм юм байхгүй. Энэ хүн хичнээн сайн хүн юм уу, муу хүн юм уу? Үнэн нэгтэй учраас гэгийг хүн гэж шудлын авах хүн байхгүй. Нэрэ үнэхээр яаж амьдрдэг вэ гэхээс хамарч байгаа. Түр манай хүмүүсээс аашгүй. Та нар яаж амьдрдэг вэ? Таус шиг, гэрэл шиг, энэ нөхцөл шиг мөөлчихгүйгээр хараагүй зайлбарч явахын тулд би өөрөө тгийж амьдж байгаа мó. Энэ нэрэ өөрийнхөө зүгээс хэмжиж чадахгүй байхгүй юу? Хажууд байгаа хүн аа тэр хүн нэрээ үнэхээр сайн хүн байна гэсэн чинь тэр ч бас сайн мэдгүй. Тэ. Тэгэхээр хүмүүс бодож байна. Аа тэгвэл би Бурханы үгийг дагуу сайн амьдарч байгаа мó үгүй гэдэг өөрийнхөө зүгээс бас сайн хэмжүүлж чадахгүй учраас зарим нь эргэлзээтэй болдог. Сая үнэмлэхтэй байх нь амархан гэсэн юм тийм ээ. Өөрөө ч бас үнэмлэх Тэгээд одоо чулууны өмнө байхгүй ч гэсэн машин сайн бэрдэг мөртлөө <laughs> ерөөсө замд гарч чадахгүй машин те. За юу. Тэгээ хүмүүс надад үнэнлэх байхгүй учраас энэ хүн машин бэрж чадахгүй гэж боддоггүй шүү дээ те. А тэгэж бодон чагтааг нь мэдээж тэгэж бодлоо юу. Ари манай хүмүүс намайг мэддэг хүмүүс гэхээр а чулууны өмнө байхгүй учраас машин бэрх чадварыг алдсан гэж боддоггүй тийм ээ. Сайн гэгээн хүн болохоор бас хэрвээ тэгэж бодож байна уу? Эсвэл юу гэж боддог вэ? Тавс болоод гэрээ болгоод энэ ертөнцид амьдрах нь Тэнгэр бурхан өөрөө бидэнд амийг бүтээсэн тэрэ шалтгаан үчин үчиг дагу өөр байга газар дээр яг өөр төгөгдсөн тэр боломжоор ай давс гэрэш амьдрахын тулд хичээх ёстой байна. <clears throat> Манай ярамаг нисэх мөн ихчлэн манай монгол хүүхдүүд нь багаас өсөө авдаг тийм ээ. Өсөө авдаг. Тэгээд Пакистан чи Хиттэй хитэн насаас ус авдаг байсан бол санаж байна уу? Хичнэс 10 15 их та. За. Бүр өмнөөс жижиг. Жижигэн савтай тий. 10 настай хүүхэд тухайн цаанд чи яагаад ус авахгүй вэ гэж хэлэхгүй. 10 настай хүүхдүүд ус авахаар өөрийнхөө хэмжээнд тааруулаад тэр жижиг нөгөө тэр э, сав авч яваад өндөө ус авдаг те. Тум хүн гэхээр тум савнд авч болно тий. Харин бан насны хүүхдүүд нь өөрийнхөө хэмжээнд харуулж тэр жижиг сав авч үсээ авч болно. Тэг харин нэг хүүхд өө би жижиг сав байгаа хажууд байгаа. Харин зөвхөн тум сав хараад би үүнийг чирэх миний хүч дихгүй учраас би үсээ авахгүй гэвэл яаж болох вэ? Цаг нь уулна тий. Хажууд байгаа жижиг сав авч чи яагаад явахгүй гэж тий цаг нь уулна. Харин энэ би энэ үүнийг юусоо авч чадахгүй чаас би өөсөө авахар явахгүй шүү. <laughs> Автаа ингэж ярихаар яадаг вэ? Цаг нь болно тий. <laughs> Өөрийнхөө хэмжээ. Тавс болоод, гэрээ болоод эрт төвчтэй амьдрах юм чи бас яагаад? Би тийм тод гэрээ биш. Тийм учраас энэ хараах үе тотрын хэмжээгээр зайлуулж чадахгүй. Тийм учраас би гэрээ шиг амьдрахгүй шүү. Би тавс мөртлөө тийм тавстай биш ээ. Би тийм шорлог биш. Тийм учраас би арай цэвэр давс болох тул би ямар ч хоолнд орохгүй шүү. Тэгэхээр илж бас болохгүй. Өөрийнхөө байгаа, өөрөөсөө байгаа газард өөрийнхөө хэмжээгээр яг өгдсөн боломжоор давс болоод гэрээ болоод тгийж амьдрахын тулд хичээх үстэй харин хүмүүс ивчлээ. Үгүй ээ, би чадахгүй, диiхгүй, миний хүч чадвар диiхгүй. Би арай бэлэн биш. Имэрхүү шалтгаан тавиад ер нь талхилдаг байхгүй. ертөнцийн гэрэл ертөнцийн давс гэхээр та нар өөрсдөө байгаа газар дээр тэр амт оруулаад тэр гэрэл түлээд ингэж амьдрахын тулд хичээх хүсээ энэ утгатай шүү дээ. Ийм бүх ертөнцийг өөрчлөхтөхийн тулд чи тийм том гэрэл болоорой, тийм тодорхой амттай цэвэрхэн давс болоорой, хүчтэй давс болоорой энэ утга биш. Хэрвээ өөрөө тайга газар эцгэсэн чинь юм. Баг багаараа өөрчлөгдөх хинтүү хичээхгүй л ертөнд энэ нийгэм юусоо өөрчлөхгүй шүү. Энэ ертөндийг өөрчлөгдөх хинтүүл хичээхээс одоо өөр байга газарыг давсалж гэрээ түлж ингэж явах хинтүү хичээвэл тэр чигээрээ энэ бүх ертөнд гэрэлтэй давс мөөлцөхгүйгээр тэгэж явах боломжтой болно. Тэгээхийн тулд Тэнгэр бурхан биднийг боловсруулж хүмүүжүүлээд зарим нь цагнаад ингэж яадаг юм аа. Тэгээд тавс бол энэ ертөнцийн нийгмийн тавс болох нь ямар утгатай вэ? Би өөрөө амьдрдаг, харилцдаг, сургууль дээр, ажил дээр эсвэл гэр бүлтэйгээ байхдаа эдний гэрэл зүйлэхийн тулд тий ингэж ярил жоохон сууны амттай болох юм тоо заяа тий. Тэгхийн тоо би өөрөө юу хийх боломжтой вэ гэдгийг бодохгүй гэвэл энэ ертөнц ерөөсөө өөрчлөх болохгүй шүү. Тэг харин миний зүгээс эхлээд тавсалж гэр түлхлээд явахын тулд хэрэгцэн гэвэл энэ ертөнц тэр тэр өдрөөс яг өөрчлөгдөхийг эхэлнэ. Тийм учраас манай битэнд өгөө бүтсэн тэр боломж битгий алдаарай. Үүнийг алдахгүй гэв. Та нар сэргэж байгаа. Миний хажууд байгаа хүмүүс юунаас хийж байгаа блэ? Ямар харанхуй шиг байгаа блэ? Яаж тий амт агд блэ? гэдгийг сайн анхаарал үнд туслахын тулд цэвэл тэр чигээрээ бурхан өнөөдөр Есүс өөрөө яг хэлсэн тэр ертөнцийн давс ертөнцийн гэрэл болоод явах анхны алаан болно доо